Ako žena prije sklapanja bračne veze uvjetuje mužu da ne ženi drugu ženu i on pristane na njen uvjet, da li ga mora ispuniti? Bismillah, alhamdulillah. Islamski pravnici takhi, se spore po ovome pitanju imaju dva mišljenja. Jedna skupina učenjaka kaže mora ispuniti taj uvjet na koji je pristao. Kažu da žena ima pravo da postavi taj uvjet i on mora ispuniti taj uvjet. Ne smije se nakon nje više oženiti. To dokazuju hadisom koga bilježe Buharija i Muslim u kome je poslanik sallallahu alaihi wa kaže Inna haka šarti en jupa bihi mastahleltum bihil furuđ. Najpreći uvjeti i šartovi koje treba ispunjavati jesu oni na osnovu kojih ste vi ohalalili svoje furuđ, svoja stidna mjesta. To su najpreći šartovi koje treba ispunjavati. Jer je na osnovu toga šarta čovjek i žena, između njih je sklopljena bračna veza i jedno drugom su ohalalili svoje stidno mjesto. Jer se to ne bi desilo da on nije pristao na taj uvjet. Pa kažu ovi islamski učenjaci, mora ispuniti taj svoj uvjet i ne smije se oženiti. Ovo mišljenje zastupa ima Ahmed, učenjaci Hambelijske pravne škole, šehol Islam Ibn i drugi. Kažu mora ispuniti taj šat. Kaže Imam Ahmed, ako bi se čovjek nakon toga oženio, nakon što je obećao svojoj ženi da se neće ženiti, pa skopena braša veza i on se oženi kaže Imam Ahmed ima pravo da traži razvod i da se razvede od njega. Ima pravo da se razvede jer je prekršio uvjet na osnovu koga je ona njemu postala halal. I ovo od imama Ahmeda spominje Ibn Kudame u svome dijelu El Mugni u sedmom tomu na 71. stranici spominje također imam El Mardavi u svome dijelu El Insab u osmom tomu na 155. stranici i šehol Islam Ibn Taymi u svojim petama u 29. tomu na 74. stranici. Ovo je znači mišljenje ovoga dijela učenjaka između ostali ovo mišljenje su odabrali imam Eleuzaija, Ishaq ibn Rahavoj, Ebu Seud i drugi, kako to spominja Ibn Kudame u Mugniju, Ibn Hajar u Fethul Bariju, Ibn Muflih u el mubdi i u Al-Furua, Al-Aini u 20. tomu na 140. stranici. Ovo je znači mišljenje prvog djela učinjaka da žena mora da ima pravo da uslovi taj uvjet da se ne ženi drugom ženom, a da čovjek koji to uzme kao validan Šorti, znači pristane na njega, mora ga ispuniti. Drugo mišljenje zastupaju učenjaci hanefijske pravne škole, to jeste da nema pravo da postavi taj šart i ako ga postavi da on ne mora ispuniti taj šart. To mišljenje zastupaju učenjaci hanefijske pravne škole, imam šafija, malik i većina islamskih pravnika iz prvih i generacija zastupaju ovo mišljenje. Kako se radi u šerhu sunne od imama al u El Kubra imama Malika, u El Hidaje El Fawakih u i u drugim fikskim dijelima. Dokazuju to hadisom, ovaj stav dokazuju hadisom u kome poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže El muslimune ala šurutihim illa šartane halle hala, haramen ev harame halala. Muslimani se moraju držati svojih uvjeta i šartova koje postave među sobom. Osim šarta koji dozvoli zabranjeno i zabrani dozvoljeno. Osim šarta koji zabrani ili dozvoli zabranjeno, a zabrani dozvoljeno. Takvi se šartova znači ne smiju držati. Ovaj hadis bilježi imam Tirmizi i drugi i smatra ga vjerodostojnim on i šeh Albani. No međutim, neki islamski pravnici su prigovorili ovome hadisu i njegovoj vjerodostojnosti. Pa ga smatraju da je slab. Ovaj hadis, iako bio slab sa svojim lancem prenosilaca, njegovo značenje je ispravno. Jer nema niko pravo da dozvoli ono što Allah zabranio, niti da zabrani ono što Allah Žešanu dozvolio. Također ovi islamski pravnici, većina znači islamskih pravnika koristi hadis koga bileže Buharija i Muslim u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Ma balu aqwamin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah, ela inna kulle, ela inna kull shartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana shart." Šta je to ljudima pa uslovljavaju uslove i šartove koji nisu u Allahovoj knjizi. Svaki šart i svaki uvjet koji nije u Allahovoj knjizi, on je batil, vam taman bilo stotinu takvih šartova. Pa kažu, nije to u Allahovoj Đeršanu knjizi da žena uslovi svome mužu da ne želi drugu ženu. Već je u Allahovoj knjizi da čovjek ima pravo da oženi drugu ženu, pa mu ne smije uslovljavati taj uvjet. Pa bi time bila ona koja je uslovila ono što je zabranila, ono što je Allah Đeršanu šta? Dozvolio. Pa nema znači pravo da to učini. Nema sumnje da druga skupina islamskih učenjaka ima jače mišljenje. I da je ispravnije mišljenje da žena ne može usloviti taj uvjet svome mužu. Ali nema pravo žena da uvjetuje svome mužu da ne smije pored nje oženiti drugu ženu. Ako uvjetuje i on pristane i nakon toga oženi, ne mora ni kefaret činiti, ne mora ništa, nego more, može znači jednostavno se oženiti zato što je ono postao uslov koji se posti sa šarijatom. Jer kada dodamo na ovo i kada vidimo da je šarijat propisao višeženstvo sa jednim ciljem, sa ciljem da se sačuva islamsko društvo od nemorala. Kako riješiti problem gdje je broj žena, a uvijek je broj žena veći od broja muškaraca. Danas u svijetu imate 48% muškaraca, 52% žena. 4% više žena. Možda će netko kazati pa to nije ništa. To procentualno nije ništa u istinu. Ali je to u cifri 300 miliona žena. 300 miliona žena više od muškaraca. Šta ćemo sa 300 miliona žena? Ili uzmite na primjer Jordan. U Jordanu imate 40.000 žena koje su prešlo 35 godina koje niko neće da oženi. Jer kada se ljudi žene, obično traže cure do 25 godina, a sve ono što je preko toga ostaje neudato. Dobro, šta ćemo sa tim ženama? Za njima nije potreban muž Zar njima nije potreban brak i djeca i slično tome svakako? Kako to riješiti? Neka se iskupe svi mudraci Dunjavuka, neka to pokušaju riješiti na, mimo onaj način kako to Allah žanu propisao. Nikada. Da žive životom nuhale i selam i da računaju i dijele i množe, nikada neće uspjeti riješiti taj problem osim onako kako ga je Allah Žešanu riješio. Pa kada vidimo da sigurno poligamija ima svoj cilj, ima svoj značaj, i veliki hajt za islamsko društvo, onda vidimo da žene nemaju pravo da usvave takav šart svojim muževima. Allahu Teala, amen.